Դահլիճը ճիչերով է լցվում։ Երեխաների անverջ հարցերը՝ սա իմ տեղն է, երբ է սկսվելու, ինչու, ինչպես։ Ստանում են իրենց պատասխանները, երբ բեմում հայտնվում են բարի կախարդն ու մյուս կերպարները։ Ներկայացումը սկսված է։ Դավաչեցի ճի։ Ես բարի կախարդ եմ։ Ոյ, բեռնան նրան չեմ ասում այդ ժողովներին դեպատ է սովորում։ Բարի կախարդը ներկայացման չար կերպարն էր։ Կախարդական անտառ մտնող եզակի մարդ է առանց անեցքի դուրս գալիս այնտեղից։ Ամանորյա հեքիաթում քչերն էին փրկվում, հատկապես երբ դահլիճի հուշումները մատնում էին փոքրիկ տղաների, կատվի ու մյուս կերպարների թաքնվելու վայրը։ Ներկայացումից հետո հարցերը կրկնապատկվել էին։ Կան իրականում կախարդներ։ Չարը պարտադիր պատժվելու է։ Հարցերին արդեն պատասխանելու են ծնողներն ու ներկան, որի հանգուցալուծումից է կախված հավատալ հեքիաթներին թե ոչ։ Ներկայացումը մեզ շատ տորա եկա, վերջումը բարին հաղթել է չարին։ Ձմեր պապիկի շնորհիվ։ Ներկայացումը շատ լավն էր, մեծ շատ դուր եկա Շատ լավ կերպարներ են եղել եւ մեզ շատ ուրախացրել են այս վատ իրավիճակում։ Ստեփանակերտի համար 12 դպրոցի ուսուցիչ Նարինե Գրիգորյանին երեխաների ժպիտներն ու ողջավորված դեմքերն են հուզել։ Ուրախ է, որ չնայած շրջափակմանը հնարավորություն կա երեխաներին ժպտալ ստիպելու։ Впечатление очень хорошее, детям всем было очень интересно. Ну в это тяжелое время, конечно, это очень хорошо, что организовали для детей. Ну, мне понравилось. Я надеюсь, что детям тоже всем понравилось. Ամանորյա հեքիաթ ներկայացմանը 11 կերպար է մասնակցում։ Դերասաններից 7-ը առաջին անգամ են խաղում։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Արմեն Հարությունյանի խոսքով մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցների երեխաները ընդգրկված էին ներկայացմանը, բայց նվերների չհերիքելու պատճառով համար 10 դպրոցը դուրս է մնացել։ Ամեն տարի տարվա սկզբից արդեն որոշում ենք, որ տարվա վերջին մանկական ամանորյան ներկայացումներ ենք խաղալու, այսինքն դա մեր պլանի մեջ մտնում է։ Ուղղակի չենք ուզեցել, որ ներկայացումը առանց նվերների լինի։ Եվ տարվա սկզբից սկսել ենք հովանավորներ ընտրել։ Միջոցառներում այս ցավոքում բաղկացած մեկը ներկայացումն է, մյուսը արդեն ձմեպակու հետ, տոնացարի շուրջ նվերների բաժ։ Բոլորը ընդգրկված էին բայց այս պահին դեռ 10-րդ դպրոցը դուրսմանած նվերների չհերքելու պատճառով։ Փափազյանականների ամանորյա հեքիաթի վերջին խաղը ճարտարում է լինելու դեկտեմբերի 29-ին, իսկ այսօր Ստեփանակերտը լուսավորվել է ոչ միայն ամանորյա լույսերով, այլև փոքրիկների անկեղծ ծիծաղով։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։